badakigu bidea uh, bizki duzia izanen dela. Gure helburua da, uh, hor, epe laburrean, uh, aurten saiatza, urte bukaeraeko edola, uh, bederen galdera ofiziala pausatzea. Badu, ahi, uh, bizpairu urtea jemanetan girela uh, INAO erekin. INAO da, sohmarkaz, arduratzen dena, AOP, IGP, bio, uh, labelak eta horiek kudeatzen ditu. Eta harekin, berda, hemen netan txartu, dosiera eh, montatzeko, argumentuak berdira bildu, daz, uh, eh, bon, ari begionez ikusten dute, teknikalariak jindira eh, zonbait zutan, jadanik bilkura egitera, jindira hor ikustera gire zibiltzen ari ginerarik, eta orain galdera ofiziala behar prestatu, daz, mm idatzi behar hori, Eh, gero pausatzen da, teknikalariek begiratzen dute, eta gero bultia bat emorien joaitan da pariserat, eta handik behiz da, eta hor, normalki, joan dinak badira, galderak, erantzunak, eta...